Genetin med kompasset og frammen i glasset og stikk meg litt candy og på en stund. Men så er vi nok til å ta oss en cocktail, og Roskald og Rosa er bounceren lun. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. vi natt til vinnerskilt, et herreskilt, vaktskilt og raskølderrose er fang for en god. Vi letter med solen fra linjen til Polen, er sønnene i et parasattkils. Men jeg kjente en pie i Kingasjonsriet, hvis elsker pluss rask var som rundt av kanil. Tra-la-la-la-la, la la la kjente en fie. Vi kjenga tjomstrie, vi elska gullrotta som rundt oss fanni.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 Hun snød meg til slutt med den torkillonell. Dog røver til den som har funnet en nett som har fløyet i en nordvestforskjellskur. Slå rammen i glasset, for hun er kompasset, der leder oss hjemover skrumsende tur. Rammen i glasset, for hun er kompasset, der lider gemmer og skrømlende sur. I kyren i heier, vi synger på seier, da møter vi hennes bebreitende blikk. Sang av sitt sånn, klumser påvis, regnbudet sto i munnen, mørkling politikk. Ta-da-la-la-la-la, ta-da-la-la-la-la, ta-da-la-la-la-la-la-la-la-la. Sanger vi tårer og klumser tårer, ut regnbudet sto i munnen, mørkling politikk. Men hemel naar morgen komt prima wie zorgen, aber was von die vorhin lang am Typhoon. Was Sirius letzte, so voll ja mit Dette, die Elfers Gekür, wenn es fahrt vorangun. Taralalala, taralalala, taralalala, taralalala, letter tot was jammer letter in elke keur men het bouw voor